Astăzi este sărbătoarea omului răscumpărat, ziua sfântă și măreață când Hristos a înviat. Aleluia, aleluia, Domnul fie lăudat. Aleluia, aleluia, căci din moreța a înviat.